Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. гэтая лёгіка который раз подказвае что у кожнага выніку ёсць прычына і который раз сутыкаешся с тым что не тут і не цяпер не ў сённяшняй беларускай грамадской свядомасці тут і цяпер як только бярэся тлумачыць тыя ці іншыя з'явы іхнымі першапрычынамі абавязкова скажаш або недарэчнасць або глупства або крамолу быццам мы ўсе нейкія бесцялесныя стварэнні ці літаратурныя персанажы і існуе мне ў жывым жыцці, а на старонках антыутопій. А як бы ты з гледзяшчы першапрычыны растлумачыў апошняе менскае здарэнне ў пераходзе метро, пытаецца ў мяне калега. У падземным пераходзе загінулі 52 чалавекі, таму што адказваю я, таму што пайшоў дождж гучыць згадзіцеся як глупства, але любыя іншыя вытлумачэнні, ці то пра агульны чмур, ці то пра кару нябесную, бо гінулі акурат перад вачыма маці Божая забраза на фасадзе катедральнага сабору, а яшчэ і на троіцу. Усё гэта ўжо дапушчэнні, а не першапрычыны. Дождж вось з-за чаго беларускія хлопцы насмерць затапталі сваіх дзяўчат прычым дождж сярод спёкі дождж доўгачаканы і даўно жаданы чыстая літаратура памятаеце калі герой альбера камю алжырскі француз мерсо забівае араба ён тлумачыць гэта сонцам якое асляпіла яму ў вочы у выніку роман чужаніца становіцца адным з лепшых твораў два стагоддзя Але ўявіце, што камю прапанаваў сваю версію забойства інфармацыйным агенцтвам, як навіну дня. На алжырскім пляжы нехта мёрсо забіў араба, таму што быў аслеплены сонц. Глупства. Ніхто б такое і перадаваць не стаў. Тое самае з нашай менскай трагедыі, якая мае зусім літаратурныя прычыны. Не сказаць пра яе нельга, але чыста па журналістку, немагчыма, бо прападае сэнс. Напрыклад, літоўская тэлевізія па свежых слядах паведаміла, што там, маўляў, абвалілася метро. Самі журналісты прыдумалі, бо інакш нічога не зразумела. Прыдумалі і яшчэ абурыліся. Як гэта маглі так збудаваць тое метро, што яно абвалілася. Thank you. Беларусік даведаўся пра трагедыю пераходзе загадзя з гараскопу, але не надаў гэтаму значэння. Увесь дзень ён спрабаваў падмануць каварную літаратуру, якая запанавала ў жыцці і стараўся мысліць рацыянальна. Дзякуючы гэтаму яго занесла не на піўное свята, а ў лошыцу, дзе літаратура была таксама, але пад кантролем тут яна не ператваралася ў стыхію. Апошнюю нядзелю вясны я без дай прычыны пачаў з чытання гараскопу ў газеце Вабанк, якая бясплатна прыходзіць у кожную менскую кватэру. На 30 траўня прагноз быў наступны. Магчымыя значныя і нават разбуральныя пераўтварэнні ў жыцці, якіх цяжка пазбегнуць, бо яны лёса вызначальныя трэба захоўваць асцярожнасць у месцах скаплення людзей. Нядзеля выдалася надзвычай спякотную, таму запрашэнне ад прыяцеля правесці дзянёк у лошацкім парку, дзе адбудзецца турніры рыцарскіх клубаў, я прыняў з радасцю. Масава скаплення людзей у лошацы не назіралася. Глузг молнии семейные пары с детьми, да жихары в околицу пришли поглядеть на довольно редкое видовище. На тле белой сядибы четыре прыгажуни у шляхетских строях горцевали на прыгожих скакунах. Некольки десятков молодых людей у саморобных рыцарских доспехах с уворыми тварами рыхтовались до бойки. Надевали тяжкие латы, примеривали подобные до ведра у шаломы, махали алюминиевыми мячами. Имены рыцаров не соступали их на мустракатому оденью. Черный ведьмак, гордый шотляндец, доблестный пац. На тле гэтай маскараднай мішаніны з джинсы, кальчугаў і крыжовых плашшоў нацыянальны сцяг панад шатром глядзеўся вельмі сур'ёзна. Сам турнір выйшаў даволі камедыйны. Асабліва запомніўся момант, калі з аднаго рыцара ад удару зляцеў шалом і той, схапіўшыся за вуха, пабег з месца бітвы. Куды жа ты, доблесны рыцар, пад смех публікі крычаў апрануты ў чорныя цырымунімайстар. Я сустрэў маладога паэта і мы падпівы і грукат алюмінію аддаліся ленаватай дыскусіі наконт недаробленай у свой час справы рамантызацыі беларушчыны. Дыспут прывёў да высновы, што самай прыгожай зброяй у гісторыі застанецца цяжкі булатны меч, а самай прыцягальнай эпохай для дзіцячых гульняў часы літоўскіх перамог. Але галоўная загадка, чаму нашая гераічная гісторыя не хоча працаваць на нас пры такой колькасці напісанага і прапетага, засылася неразгаданаю. Я злаіў сябе на думцы, як лёгка разважаць на тэмы жыцця і смерці, назіраючы за бескроўнымі двубоямі. Але галоўным адбіткам дня для мяне стаў не турнір у лошыцы, Увечеры, пробираючыся скрозь малады натоўп для Макдональдса у цэнтры горада, я заўважыў одну пару, настолькі арганічную, што не здолеў адмовіць сабе ў задавальненні палюбавацца ёю. Ён, высокі даўгавалосы бляндын з тварам таўтонскага магістра, у пачкаваных ботах і скураной курцем металіста, што ззяла кальчугаю шматлікіх заклёпак. Яна надзвычайна крохкая панна у лёгкай даўгой сукенцы з вачыма поўнымі захаплення сваім рыцарам. Нават тень зайзрасці не крануў мае душы, калі я праводзіў іх поглядам. Абняўшыся, яны ішлі ў бок нямігі. Было каля восьмі гадзінаў. Назаўтра я даведаўся, што гараскопам верыць варта и что отдать житё у росквіти жаданняў можна не на поле бою, не у имя великой мэты, нават не ў руки забойцы. Тады дзеля чаго? И кто за нас напіша шчаслівы гороскоп на завтра? У панядзелак пасля здарэння ў метро увесь Менск быў як наэлектрызаваны. Нават памочніку пракурора, які выклікаў мяне дзеля тлумачэнняў, У гэты час затэлефанавала заклапочаная маці, як я зразумеў з вёскі, бо ён называў яе на вы. Мама вы, так у нас яшчэ кажуць сям там у вёсках. Старэйшаму памочніку прокурора на выгляд гадоў 25. Ён даўно шукаў мяне, каб я даў паказанні пра тое, чаму рэдакцыя нашай нівы вылучыла свайго карэспандэнта славаміра Адамовіча ў гарадскую камісію па выбарах прэзідэнта РБ. Выбары тыя даўно мінуліся, і я прызнацца, падумваў праігнараваць ужо нікому непатрэбную фармальнасць. Але падкупіла прозвішча старпома, балтуноў прокурор Балтуноў гэта літаратура, падумаў я і падаўся ў адведкі ў менскую маскоўскую пракуратуру. Пракуратура гэта ў нас таксама літаратура. У такіх установах мне чамусьці заўсёды згадваецца дакумент са справы Масіма гарэцка, найбольш значна, на маю думку беларуска пісьменніка два стагоддзя. Документ датаваны 1938 годам і называецца пастановаю тройкі у НКВД Смаленскай вобласці. Колькі не перачытваю гэтую ляканічную паперу, ніяк не магу звесці канцы з канцамі. Словаў усяго чатыры: гарэцкага Масіма Івановича расстраляць. Сенсу тут не больш, чым у дажджы, ад якога загінулі 52 чалавекі. Гэта сапраўды літаратура. Адно насцярожвае, што яна пазбаўленая мастацкай умоўнасці, і тыя, што загінулі, загінулі ў рэальнасці. Забітыя ў часе спектаклю акторы ўжо не падымуцца са сцэны. А яшчэ дакумент пра гарэцкага згадваецца таму, што калі яго, расстраляць. Дык чаму б не расстраляць і каго заўгодна, мяне, цябе, вас. І атмасфера пракурорскага кабінету нібы пацвярджае такое дапушчэнне. На стале ў спадара Балтунова беспарадак. Адна з наглядных справаў з'ехала проста мне пад локаць. Чытаю на вокладцы прозвішча Сонейка. Рэальнасць зноў адступае, расплываецца, вызваляючы месца літаратуры. Балтуноў судзіць Соніка. Далей болей. Гэта справа аб рабаўніцтве. Усё зляпіць у адзін сказ зноў ніяк не выходзіць. Рабаўнік Соніка пад наглядам пракурора Балтунова. Я згадваю, што калі ён мне затэлефанаваў першы раз і прадставіўся, маёй натуральнай рэакцыі было, Хлопчик, перастань баловаться. Толькі прокурорскія ноткі в голасе устрымалі мяне ад гэтых словаў. помочник прокурора Болтунов дописывая мои показания. Однако литература протягивается. Я, как редактор газеты, растлумачил ему, каким чином наш коллектив вылучил корреспондента Славомира Адамовича в городскую комиссию по выборах президента Беларуси. Болтунов, поднимая на меня в очи, опошний раз и без тени сумневу удокладняет вы маете на увазе выборы и мясцовые советы, мне застается только степануть плячима, але его такой отказ задовольняя. Ну, доручили высветлить законность нашего удела в выборах, и он и высветлил. А что там были за выборы, официйные, эти оппозиционные, это уже не ягоная справа. И тут я перехожу до іншого сюжету – про тыя якраз выбары, дакладней пра іхны кантэкст. Там таксама поўная літаратуры. Зянон пазняк зняў сваю кандыдатуру, назваўшы апазіцыйныя выбары с фальсіфікаванымі і таму амаральнымі. А старшыня цэнтра выбаркаму Віктор Ганчар у адказ заявіў, што за маральным рэжымам немагчыма змагацца маральнымі сродкамі. Напэўна, яны спрачаліся пра славутую маральную палітыку. Але калі я паспрабаваў растлумачыць свайму літоўскаму прыяцелю, чаму пазняк выступіў супраць ганчара, той не зразумеў. Дык яны ж абодва супраць лукашэнкі, здзівіўся ён. І тут было пра што паразважаць. Значыць, яны не абодва супраць яго. Гэта ён супраць іх. Нема сумневу, што Лукашенко даўно вядзе холодную вайну супраць апазіцыі супраць праўдзівай гісторыі беларушчыны і еўрапейскага выбару краіны. Словам, ён вайну аб'явіў. Ганчар гэты вынік нібыта прыняў, а пазняк аб'явіў вайну ганчару каб разобраться в этой блытанине, у нас есть больше реалистичные причины и выразные ориентиры, чем у выпадках с дождем и расстрелом Горецкого. Але найперш крыху про тую самую моральную политику. Сергей Харовский звернулся в этой справе до далекой истории. У немецкого письменника Гофмана в книге «Серапионовы браты» есть гэткий эпизод – два студэнты ў каралеўцы горача спрачаюцца пра пастуляты філосафа канта. Выпадковае здарэнне перарывае іхныя дэбаты. Праз шмат-шмат гадоў яны сустракаюцца з нянацку ў іншым горадзе. Здзівіўшыся неспадзяванаму спатканню, яны разяўляюць раты і працягваюць спрэчку ад перарванага месца. Беларускія пытанні ды іх вытлумачэнні таксама то абрываюцца на паўслове, калі здаецца будзе вынайдзена сутнасць прападаюць на гады і зноў паўстаюць на тым самым месцы як і раней мы гатовы дыскутаваць што ёсць прычынаю нацыянальнай нясведамасці беларусаў пералічваючы тыя ж самыя пастуляты раз'яднанасць канфесійная раз'яднанасць паміж захадам і ўсходам позні прыгон войны рэпрэсій кепскія глебы ўрэшце сёлета будзе ўжо 60 гадоў у як мы жывем разам у адных межах, даўно забыўшыся на эсхаталагічную розніцу паміж канфесіямі. А пытанні не знікаюць. Што да глебу, дык яшчэ ў 1949 годзе прэзідэнт БНР Мікола Абрамчык у Лёндане адчытаў пра іх лекцыю панегірык, а савецкі генсек Хрушчоў, знаны аптыміст, даючы выспяткам менскаму чынавенству, заўважыў, што ў беларусаў, дурная звычка наракат на сваю зямельку, якая нічым не горшая, чым у прыбалтыцы. І меў рацы. Сённяшняе беларускае кіраўніцтва зноў наракае на нашую зямлю. Пра ранейшыя аргументы паспелі забыцца, як і пра шмат чаго яшчэ. Часам здаецца, што калектыўная памяць нашага народу, як аднаканальная магнітафонная істужка, запісвае інфармацыю кожнага разу толькі наверх гартаючы гадавікі газеты часопісаў 80-х. Я адкрыў для сябе, якую процьму ведаў паспеў забыць сам. Вось тут да драбносток распісанае паўстанне касцюшкі. А тут хораша сказана пра мемуарыстыку мінулага стагоддзя. Все тэмы шматкроць вытлумачаны, якіх 10 гадоў таму. І зноў другі раз дазнаюся пра сібірскі перыяд жыцця слыннага нашага мастака Яна Дамеля згадалася, што ягоны паплечнік цезік, разам з якім ён патрапіў высылку, быў не толькі фальшывыманетчыкам, але і выбітным скульптарам і ювелірам. Што да фальшывых грошай, дык яны вырабляліся на задуму беларускіх масонаў, каб падрываць рассею і мець сродкі для свае палітычнай дзейнасці. Каючы сённяшняй мовою, патрыятычнае падполле здзейсніла дыверсію супраць акупантаў чым не падстава для гонару за сваіх славутых землякоў. Але забылася. А нядаўна я натрапіў на звесткі па ўжыванні алкаголю ў горадні за 1814 год. Нечаканыя лічбы. Улічваючы ўсіх разам і немаўляты ў ксянзоў жыдовак шкаляроў ды татараў, атрымліваецца, што пілося на адну душу за год 69 літраў гарэлкі, 14 літраў піва, ды тры літры медавухі. Неверагодныя лічбы, калі браць пад увагу, што палова людзей не піла з розных прычынаў. Бадай каларытная была беларуская публіка за часоў Мцкевіча. знаходзіш сілы яшчэ хапацца за шаблі. Той досвед таксама забыты, калі не лічыць самое п'янство. Бадай все старыя банальныя спрэчкі былі б забытыя, каб пра гэта ўсё было добра напісана ў добрых энцыклапедыях куды пакуль забываюцца ўставіць даўжыню беларускіх межаў ці прозвішча суворова і ў падручніках дзе няма ўжо і згадкі пра сечу падворшую ці пра беларускіх ксяндзоў адраджэнцаў уршце гэтыя веды мусяць быць у галовах беларускіх урадоўцаў якія б не маглі тады нахваліцца сваёй нашай зямелькаю Сергій Харыўскі кажа пра неназапашванне нацыянальнай памяці, у выніку чаго мы кожнага разу паўтараем некалі пройдзены шлях. Разам з усімі на тым шляху памылкамі, не абмінаючы аніводныя калдобіны. Асабліва паказальная гісторыя з ювелірам цезікам, які вырабляў фальшывыя грошы для беларускіх антырасійскіх паўстанняў. Чым не фальшывыя галасы выбаршчыкаў, аддадзеныя за чыгера або пазняка але насамрэч сапраўдныя галасы супраць лукашэнкі. Гэтак любое змаганне можна разглядаць з гледзяшча чыстаплюйства, а можна як наша змаганне за сваю краіну і яе лепшы быт. Урэшце каму тут і што цвеліць вока? Дзянун пазняк убачыў пагрозу абрасейвання беларускай апазіцыі. Але ж апазіцыя гэта не мёртвае цела, якое можна апранаць у розныя нацыянальныя строі. Яна жыве і спрабуе з'яднацца, усё больш разумеючы менавіта нацыянальны характар агульных мэтаў. А цяпер пра згаданы вышэй арыенцір, які асабіста мне дапамог хутка разабрацца ў зблытанасці выбарчай сітуацыі. Я маю на увазі зварот рады Беларускай народнай рэспублікі з заклікам чынна ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Відавочна, менавіта маральны аўтарытэт рады вышэйшы за такі самы аўтарытэт усіх удзельнікаў беларускага грамадскага жыцця. Дык вось рада свайго звароту не адклікала, чым дала зразумець сваю пазіцыю, якая для нас сімвалічных грамадзянаў БНР ёсць нашай пазіцыі. зразумела, што ўдзел рады БНР у беларускім жыцці мае, як цяпер часта кажуць, віртуальны характар. Але звярніце ўвагу, калі я загаварыў пра гэта, як мала ў маіх словах стала літаратуры, як паболела рэальнасці. Прычыны і вынікі тут не выглядаюць супярэчліва і абсурдна. Наадварот. Гэта цешыць, бо пазначае поступ, Гэта таксама як і з'яднанне беларускай апазіцыі супраць аўтарытарнага рэжыму і за Беларусь. Простая логіка ў гэтым выпадку становіцца дарэчнай. Магчыма, гэта і добра і рэалістычна, калі ідэал застаецца віртуальным. Проста так у рукі не возьмеш, не памацаеш. На нешта такое намякаў і Павел Свярынец у сваім апошнім апавяданні ў нашай ніве, калі пісаў лепш пазняк у небе. У першыя гады БНФ была спроба зрабіць лідара апазіцыі такі нацыянальны ідэал. Тады ў вершах і ў скульптуры яго параўноўвалі не з журавлём, а з апосталам. Але зянон пазняк так і не стаў маральным ідэалам. Нават выехаўшы ў Амерыку, ён не стаў такім поруч з барысом рагулем і івонкай сурвілай. Маральным ідэалам стаў яшчэ да выезду Васіль быкаў, чый аўтарытэт якраз спалучаецца з аўтарытэтам рады БНР. Вось маральныя арыенціры для сведамага беларуса. Пра іх не спрачаюцца ім вераць. Напэўна, яшчэ адна вельмі істотная прычына гэтага і істотнае адрозненне і быкавай рады гэта іхная прыродная неапазіцыйнасць. Яны ўсё ж нясуць найвялікшую адказнасць за сваю краіну, што выдаць з іхных словаў і справаў, а не харызму змагання, якая разбурае простую логіку прычынна-выніковых сувязяў. Побач з імі, наш беларускі лёс разумееш як уласнае жыццё, а не як прыдуманую кімсьці мастацкую літаратуру. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.